É o Guga e o Sete Belo e nós manda paz menina. É o Guga e o Sete Belo e nós manda paz menina. Quem forte, forte, quem não forte, sai de cima. Quem forte, forte, quem não forte, sai de cima. Quem forte, forte, quem não forte, sai de cima. Se não for fuder, já me avisa que eu nem busco em casa. Se não for fuder, já me avisa que eu nem busco em casa. Só vai entrar nessa porra se for dar a buceta de graça. Só vai entrar nessa porra se for da buceta de graça. Só vai entrar nessa porra se for da buceta de graça. Aí, nem perde tempo, já vem dando a xereca. Nem perde tempo, para de falar, vem, vem. Vem ver a xereca, vem, vem. Vai ver dando a xereca, vem, vem. Vai ver dando a xereca, vem, vem. Vai ver dando a xereca, vem, vem. Vai ver dando a xereca. Aí, para de perreco que eu sei que tu tá querendo. Para de perreco que eu sei que tu tá querendo. Tira a roupa que eu não vou perder tempo. Tira a roupa que eu não vou perder tempo. Tira a roupa que eu não vou perder tempo. Tá essa porra e curte o momento. Manega. Guga o Sete Belo e nós manda paz menina. É o Guga e Sete Belo e nós manda paz menina. Quem forte, forte, quem não forte, sai de cima. Quem forte, forte, quem não forte, sai de cima. Quem forte, forte, quem não forte, sai de cima. Se não for fuder, já me avisa que eu nem busco em casa. Se não for fuder, já me avisa que eu nem busco em casa. Só vai entrar nessa porra se for da buceta de graça. Só vai entrar nessa porra se for da buceta de graça. Só vai entrar nessa porra se for da buceta de graça. Aí, nem perde tempo, já vem dando a xereca. Nem perde tempo, para de falar, vem, vem. Vem dando a xereca, vem, vem. Vai vendar a xereca, vem, vem. Vem vendar a xereca, vem, vem. Vai vendar na xereca, vem, vem. Vem vendar na xereca. Aí, para de perreco que eu sei sei que tu tá querendo. Para de perreco que eu sei que tu tá querendo. Tira a roupa que eu não vou perder tempo. Tira a roupa que eu não vou perder tempo. Tira a roupa que eu não vou perder tempo. Dá essa porra e curte o momento. perde tempo, já vem dando a xereca. Nem perde tempo, para de falar, vem, vem. Vem vedando a xereca, vem, vem. Vai vedando a xereca, vem, vem. Vem vedando a xereca, vem, vem. Vai vedando a xereca, vem, vem. Vem vedando a xereca. Aí, para de perreco que eu sei que tu tá querendo. Para de perreco que eu sei que tu tá querendo. Tira a roupa que eu não vou perder tempo. Tira a roupa que eu não vou perder tempo. Tira a roupa que eu não vou perder tempo. Dá essa porra e curte o momento.